njegovom zadovoljstvu i kako bi smo na taj način sačuvali se od svega što nije u redu i ne dolikuje čovjeku od toga je čovjek odgovoran i obavezan u pogledu ovih nijemeta i blagodati koje mu je Allah podario. Jedna od velikih blagodati jeste blagodat govora. Nju zna i cijeni onaj koji ne govori, koji ne ima ove blagodati. A oni koji govore, često nisu zahvalni Allahu na ovome nijametu. Mi ćemo biti pitani za ono što govorimo, kao što pita Moaz, radijallahu Allahu anhu Božeg poslanika, ali i sato sram. Zar ćemo biti, zar će nas Allah kažnjavati za ono što govorimo, zar ćemo odgovarati za ono što govorimo, a On kaže za ljude baca u džehennem nešto drugo osim njihov jezic. Dakle, ovu blagodat možemo iskoristiti u dobru, a možemo ne uzrubila i uzlu. Pa jezik ako spominje uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, ako klanja, Kur'an uči, poziva ljude na dobro i odvraća od zla, sve to od dobra i od zahvale Allahu žele šajnomu na njegovoj blagodati koju nam je dao. Ali, ako to iskoristi uzlo, tako što prenosi riječi drugih, pa zalađa ljude, ako givet čini, to jeste ogovara druge, ako psuje, ako ne vjeruje, ako ljude napada tim jezikom i uznemirava, onda je to zlo koje ga, jeste da ga iskoristi koristio u dobro, on ga koristi u onome što ne valja i vodi ga u propast. Dovoljno nam je da znamo riječi uzvišenog Allaha gdje kaže Ma jelfezu min qawrin illa ladejhi raqibu natid. Čovjek ne progovori ni jednu riječ, a da kod njega nisu raqib i atid. To su dva meleka. Ovaj desni zove se raqib, a ovaj lini zove se atid. Sve što progovori, sve se to obilježi sve to ostaje do sudnjih dana, na dan kada će se otvoriti, za svaki dan posebno zapisano šta si rekao i šta si uradio. Kome će se to iznijeti? Čovjeku pred svim ljudima. Ko će to iznijeti? Onaj koji zna ja'lamu sirra wa akfa, koji zna tajne i ono što je skriveni od tih tajne. I zato musliman nastoji u cjelokupnom svome životu da bude u zadovoljstvu svoga stvoritelja subhanahu wa ta'ala. Pa gleda da mu zahvaljuje, da mu bude u pokornosti. A šeitan je rekao uzvišenom Allahu, kada je bio proklet, kaže وَلَا تَجِدُ أَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ A većinu njih, to jeste ljudi, nećeš naći da ti zahvaljuju. Dakle, većina ljudi će ti biti nezahvalni. I kaže šeitan Allahu želešanuhu, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ Zatim ću im dolaziti min bejni ajdihim sprijeda wa min halfihim i od pozada wa an ejmanihim i sa njihovih desnih strana wa an šamailihim i sa lijevih strana wa la teđedu ekferahum šakirim i većinu nećeš naći od zahvaljujem ولقد صدق عليهم إبليس ظنه Iblis je ispravno mislio u pogledu ljudi, kaže nam Allah te barak wa ta'ala. Fattaba'uhu pa ga slijediši. Illa fariqa min al mu'minin, osim jedne skupine mu'mina, koji su odbili pokornost šeitanu i prihvatili pokornost svome stvoritelju. I tako jedan musliman je zahvalan Allahu na ovim blagodatima. pa svoje oči, svoj pogled ne usmjerava ono što ne smije gledati i što je haram. Svoje misli ne koristi ono što mu ne koristi i ne upotrebljava ono što nije u redu. Svoj sluh, svoj govor, svoju snagu koju mu je Allah podario, svoju ljepotu i blagodat, mladost, i sve ostale Božije blagodati samo u hajr koristi i samo u dobro koristi. Dok ne sretne svoga gospodara na sudnjim danu i on sa njim zadovoljen. Kao nastavak prošlog kazivanja noćas ćemo govoriti o jednoj bolesti koja zadešava ljude koji su pustili svome jeziku da radi šta hoće ta bole se naziva nemimet. U slobodnom prevodu to je prenošenje tuđih riječi. Da vidimo šta nam Islam o tome kaže, kakav je hukum Islama o tome, šta je to sve nemimet i u šta? Šta se sve ubraja u nemimet kako mi ne bismo upali taj haram? Kakva je kazna za njega? kako čovjek da se sačuva toga nemimeta kada mu neko govori i prenosi tuđe riječi šta da u tom slučaju učini i kako da liječi taj nemimet kod samoga sebi to je vrlo važno da odgovorimo na sve to kako bismo se mi sačuvali od toga harama i drugima prenijeli što treba da radi kao prvo šta je to nemimet šta je to u slobodnom prevodu rečeno prenošenje riječi. Kaže Hafiz ibn Hajar, rahm, rahmatullahi alaih, a to je komentator, Buhari je jedan od najvećih učenjaka nauke o hadisu. Prenoseći riječi Gazalije, rahmatullahi alaih, Gazalije je isto tako islamski učenjak, veliki islamski učenjak, tim što treba napomenuti da je u jednom periodu svoga života govorio nešto što nije bilo u skladu sa islamom. Pa se kasnije pred kraj života pokajao. Kod nekih kad se kaže Gazalija, odmah će ga odbaciti reći kad, kad je govorio to ništa od njega ne prihvatam, a to nije u redu. Pa kažem, nenimet je u osnovi prenošenje govora onome o kome se nešto reklo. I to nije ograničeno na ovo sto minuto. Već možemo reći da u nemime ulazi sve što nije drago dotičnoj osobi da se kaže, da se otkrije. Bez obzira da li to bilo mrsko onome od koga se to prenosi ili bilo mrsko onome kome se to prenosi ili nekome drugome. Dakle, može biti to neugodno nekoj trećoj osobi. Sve to spada u, u nemime. Radilo se o riječima, o dijelima ili o nekim mahanama, o nekim nedostacima ili o nečemu drugome. Kada bi vidio nekoga da sakriva neki imetak. Stavio ruku uđe i uzeo broja pare pred nekim, ali nije bio svjestan da je taj prisutan. Kad ga je vidio, stavio u džep. Ovaj ode drugome i kaže, e, vidio sam ga da on ima sredstava. I to je nemine. Dakle, prenijeti nešto od dijela ili riječi drugoj osobi bilo to neugodno onome od koga se prenosi ili onome kome se prenosi ili nekoj trećoj osobi. Dakle, to je, možemo reći drugim riječima, jedna vrsta uznemiravanja nekoga od muslimana. Ezijeta nekoga od muslimana. A to svakako nije dozvoljeno. Kaže imam Nevevi, on je komentator muslima, u rivajetu neće ući u džennet onaj koji prenosi riječ. Kaže se nemimet je prenošenje riječi u svrhu zavađanja ljubi. Nekada čovjek to može prenijeti te riječi, a nije svjestan šta one i za sebe nose kao posljedicu. Ali pošto je uzrokovao, zavađanje među ljudima, neprijateljstvo među njima, onda on snosi i posljedice toga i ovog zavađanja. Dakle, čovjek nekada nesvjesno uradi nemimet, pa on ima svoje loše posljedice. I zato je u tom slučaju čovjeku dužnost da čuva svoj jezik i šta govori. I da ne govori bez potrebe. Jer ne zna šta je ljudima drago da se zna, a šta nije. I od toga je hadis Resulullah ali sad samo kome kaže onaj ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka govori samo što je dobro ili neka ili neka šuti. Tako će se u najmanju ruku sačuvati. Buharija u svome sahihu navodi naslov i kaže babu ma yukrahu minan nemimeti. Poglavlje o onome što je pokuđeno od nemimeta i od prenošenja riječi iz ovog naslova Buharinog možemo shvatiti da ima nenimeta koji je, koji nije pokuđen. A koji je to? Dozvoljen je nenimet u pogledu nevjernika. Jer nevjernik u tom je slučaju ne ima svoga hurmeta i te zaštite koju ima mu'min vjernik. Pa nam je dozvoljeno reći muslimanu ono što je rekao kafir dozvojeno je prenijeti muslimanu da bi smo ga na to upozorili i da bi se on njega čuvao. Dakle, u pogledu nevjernica, kjafira, dozvojeno je prenijeti njihove riječi i njihova dijela. Zatim, dozvoljeno je uhoditi u državi nemuslimana i prenositi ono što i u štetu nanosi. Dakle, čovjek koji bi bio tim zadužen da ide u neprijateljsku državu, da ih uhodi i onda aprenio ono što oni govore, što rade i tako dalje. Isto tako dozvoljeno je prenijeti riječi jednih kafira drugima u cilju zavađanja i u svrhu da se da se među njima neprijateljstvo, neprijateljstvo uspostavi. I zato imamo primjer ubici na, na Hendeku. Kada dolazi jedan od ashaba, Nuaym ibn Mesud, i kaže Boži poslaniće, ja bih htio da učinim neko dobro. Kaže, ti si pojedinac, a uradi šta možeš. Pa je otišao židovima i kaže ja sam vaš prijatelj. Ja vam hoću dobro. Mušrici hoće od vas da uzmu neku garanciju. Oni odoše odavde, jer oni nisu stanovnici ovih mjesta. Da bi se ste osigurali, vi zapravo od njih uzmite neku garanciju. Ostavite kod sebe nekoliko njihovih prvaka. Tako vas oni predaju, ako vas predaju Muhammedu, vi ćete dati te prvake koreša da se pobiju i na taj način vi ćete biti zaštićeni. Kaže, tako i jest. A onda ode mušicima, pa kaže, oni židovi će vas izdati. I vidjet ćete, doći vam i sad će od vas tražiti da im dadnete nekoliko svojih ljudi. Hoće da ih predaju Muhammedu. Kaže, dobro, vidjet ćemo. Kad eto ti grupe, židova, kažu, mi ne znamo šta će biti, dajte mi nama vaše ljude, da ih mi čuvamo. E, vidim da je istina što je mena rekao i zavadi i, i tako taj njihov savez propadne. Tu ne samo da je premio riječi, već je još veće je učinio, a to je izmislio je, izmislio je laž da ih zavadi. U tom je slušao je dozvoljno. Dakle, kada govorimo o nemimeti prenošenju riječi, kažemo dva osnovna uslova ili tri bolje rečeno. A to je da se prenosi od muslimana da se prenosi ono što nekome nije drago bez obzira o kome se radilo i treće da to izaziva smutnju i nered i neprijateljstvo. Dakle, ta tri šarta su u nemimetu. Sto minuta. Kakav je šerijatski stav u pogledu nemimeta? Nemimet i prenošenje riječi i tuđih dijela je najstrožije zabranjeno. Haram. I o tome su se složili svi islamski učenjaci. Što se tiče Kur'an i Kerima, kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم što znači u prijevodu fela tutija i nemoj slijediti kulla hallafin onoga koji se kune i zaklinje puno ali lažno jer onaj ko hoće svoj laž da potvrdi onda se puno zaklinje. Halabi, mehin, onaj koji ne ima nikakve časti niti obraza. Hemazin koji je klevetnik, mešain binemin koji ide po nemimetu. Prenosi tuđe riječi. Menna ilil hajri koji spriječava da se radi hajr i dobro, mu'tedin koji prelazi svaku granicu u neprijateljstvu esin teško griješnik teški griješnik nemoj takve slijediti pa je u ovu najgoru kategoriju ljudi ubra, ubrojan i taj koji prenosi tuđe riječi i tuđa dijela. I kaže nam Allah tabaraka wa ta'ala وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةِ لُمَزَ teško li se svakome onome klevetniku, svakome onome koji drugima spo, druge spominje pozlu i koji drugima imena ružna spominje. Prenosi se od Huzeife radijallahu anhu u Sahihi Buhariju i, i Muslimu da je rekao Boži poslanik, ali i sato selam, la jedhulu džennete qattat. Neće ući u džennet onaj koji prenosi riječ i koji prenosi loša djela suđa. Ili što nekome nije drago. Qattat ili nemam, to kažu da je jedno te isto. Ali neki prave razliku. U tome što je nemam onaj koji prenosi ono što se desilo, a bio je prisutan tu. Dok je hatat onaj koji prenosi šta se desilo, ali nije tu bio prisutan. U svakome slučaju, i od jednog i od drugog velika je šteta. I u drugom rivajetu, koga prenosi muslim, kaže neće ući u džennet, ne Dakle, jedna i druga vrsta zapriječena im je da neće nuzu bila, da neće ući u džennet zbog velike štete po društvu od njih. Šta znači ovo da neće ući u džennet? Ovo je pitanje vezano za akidu, za vjerovanje. Ko neće ući u džennet? Mi znamo da neće ući u džennet kafiri. Da neće ući u džennet oni koji su odbili poslušnost Allahu Zerushanu i njegovu Rasulu Ali Sadu Oni za koje je Islam rekao da su kafir, oni ne ulazi u žene. A šta znači da čovjek koji je prenosio riječi i tuđa djela, da neće ući u ženet? To znači da neće ući onda kada ljudi budu ulazili u ženet ako je imao imana i vjerovanja, ako, i ako bude kažnjen džehennemom, opet neće u džehennemu vječno ostati. Jer će Allah na kraju reći, melekima idite i izvadite iz džehennema oni koji u srcu imaju i najmanji trun imana. Pa će ići meleki, i poznaće ih samo po mjestima gdje su sve izdučinili po čelima njihovi potom neće ih poznati jer su izgojili u pa će ih izvajiti iz džehennema i onda ih uvesti u džennet Allah će im dati jedna nova tijela dakle ne znači da neće nikada ući u džennet već neće ući onda kada ljudi budu ulazili u džennet ili će biti zadržani pa će kasnije ući u džennet ako im Allah oprosti to ili ako im Allah ne oprosti onda će ih kazniti u džehennemu ali opet na kraju idu u, u džennet zato što su imali osnovu imana i osnovu vjerovanja takvi svojim postupcima ne postaju kafiri već ako im Allah ne oprosti, a umrli su tako bez te obe, ako im Allah ne oprosti, onda idu u džehennem, ali će opet na kraju u, u džennet otići. To je vjerovanje i akida ehlusunneta džemata. A onaj koji je učinio teške grije, pa se pokaje Allah mu, to prašta. Ko se iskreno Allahu pokaje za grijehe, izlazi iz tih grija kao od majke rođenih i tolika je veličina te obe, inša Allah, o tobi ćemo posebno kazivati govor. I ehli sunne i džemaa, dakle, ispravno vjerovanje, nas upućuje na to da čovjeka ne smijemo proglašavati kafirom osim ako je otvoreno postao kafir. A znamo kako se postaje kafir, to je da zanijeće nešto iz Kur'ana, iz sunneta što je preneseno, a ne ima u to imalo sumnje, zatim da zaniječe nešto iz vjere što je poznato, nužno poznato s ljudima, zatim da se izigrava sa nečim od ove vjere, zatim da dozvoli ono što je Allah haram učinio, ili da zabrani ono što je Allah halal učinio, Znači, mijenjanje Allahovog zakona i smatranje da je drugačije nego što je Allah uzvišen rekao smatrati da neko može izaći iz granica islama i šarijata da može raditi šta hoće zatim sarađivati sa neprijateljem protiv muslimana ne smatrati kafira kafirom i tako dalje, sve to izvodi islam. Ono što se uradi od grija mimo toga ne izvodi iz islama osim ako ga čovjek dozvoli sebi. A osim ako ga čovjek dozvoli sebi. A pa kada bi čovjek rekao ne uzubila da je alkohol dozvoljen da se pije, izašao bi time iz vjere. Ako bi rekao da se ne mora tvaljati, izlazi ti menzije. Makar klanjao. Zašto? Jer je zanijekao nešto od vjere što je poznato, nužno poznato po, po vjeri. Spominje Ibnu Abdul Bar od Jahja Ibn Ebi Ketira da je rekao toliko štete onaj koji prenosi tuđe riječi i dijela toliko štete učini u jednome sahatu koliko sihirbaz ne učini u godini dana. Zavadi se ljudi, sela, porodice, rodbina rodbinu ne, ne posjećuje. To se godinama pamti, iz generacije u generaciju. Jer sihirbaz što učini, ne može uvijek uspjeti. To je sihr napraviti nešto, nešto, nešto vrlo teško. Od hiljada ako nekoliko uspije. Nije to nimalo jednostavno raditi. A i kad uradi, štetu nanese dotičnoj osobi. Ali taj koji prenosi riječi i tuđa djela i tako dalje, zavadi porodice, zavadi generacije. Bela je učini, ratovi su znači na to opas zbog tebe. I zato kaže da se ovo može ubrojati u vrstu sihra, to jeste općaravanje ljudi, zavađanje to među ljudima zato što učestvuje u sihru u tome što razdvaja ljude. Jer znamo da je od svojstava sihra da rastavljaju farrekune bejnal mer'i ve zeuđihi. Rastavljaju ženu od čovjeka. Sihr. A ovo rastavlja i ženu od čovjeka i brata od brata i oca od sina i svašta drugo. To je to prenošenje riječi na uzupinu mijenja srca ljudi. Do juče ga voli, odjednom ga zamrzi. Postanje mu naj, najljučiji dušman. Do juče ne bi volio da mu se išta ružno desi. A danas volio bi na komane da ga sjeće. On sad, lično, sobom. Kolika je ta opasnost od toga ne nemimeta i od toga prenošenja i zavađanja, prenošenja riječi i zavađanja ljudi. I to si je šer po, po ljudima, među ljudima. Prenosi Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu, a hadis se nalazi u Buhari, Tirmizi i Ebu Dawud, dovoj zbirci hadisa. Kaže, izašao je Boži poslanik, alaihi sato wassalam, među zidinama Medine, pa je čuo glas dvojice ljudi koji su u azabu, koji su u azabu jednoj velikoj patnji. svih kabrejzima u njihovim grobovima. Mi to kao ljudi ne možemo čuti. I to ne čuju ni ljudi ni džini. Ali životinje to čuju. I vi ćete vidjeti, mnogi nam kazuju o tome, da životinje kad se nađu na veće pred akšan ili izutra, pored grobja da se uznemiri. I kada soka ima zatvor, zatvor jede, a ne može toga da se riješi. Stari ljudi su znali predveće odvesti tu stoku među grobove kafira, nevjerničke grobove i odmah se otvori ta stoka. Odmah ovaj, se rastereti toga. Jer čuju taj azabot. Kaže Resula, ali sam sam kada ja smo mi to čuli, popadali bismo od, od, od tegovi, od straha a azab oni bivaju izutra i na večer. En naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya. Izutra i na večer bivaju predstavljanje vatre, dakle bivaju u tome azabu. Pa kaže Resulullah a.s. kome je Allah dao da čuje azab i patnju te dvojice ljudi u njihovim grobovima, kaže nam yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabiratin oni su upatni ali nisu upatni zbog nečega velikog zbog nečega što vi smatrate da su ubili nekoga da su nešto uradili veliko pa su zbog toga u azabu wa innahu lakabir za vas to nije nešto značajno ali je to značajno kod Allaha i veliko kod Allaha kana yahaduhuma la yastatiru min al jedan od njih nije se čuvao mokraće. Kada bi svoju potrebu obavljao, nije se čuvao toga. Pa bi mu nakapalo na odjeću njegovu. Pa namaz nije ispravan onda koji klanja. Jer je dužno da bude mjesto čisto i tijelo i odijelo. Nije se čuvao od toga. I neka se dobro pripaze oni koji se ne čuvaju od mokrenja. Što se tiče drugoga, on je išao po nemimetu, prenosio tuđe riječi i dijela. Zatim Boži je poslanik, ali i sada se nam reče da mu donesu jednu granu. Slomi je na dvoje, stavi jedan dio na jedan mezar, drugi stavi na drugi mezar. I reče, لعله يخفف يخفف عنهما ما لم ييبسا možda će im Allah olakšati ovaj azab dok se ne osuše ove dvije grančice to jeste dok u trajanju dok se ove grančice dvije ne ne osuše možda će im Allah u tome periodu olakšati njihov azab ovdje jedna napomena neki od ovoga uzimaju u sebi za dokaz da se mogu vijenci nositi na mezari. E, kažu Bože poznanik, ali sam sam uzeo je grančicu pa stavio na mezari, kaže Bože će im to biti olakšica u njevom kaburskom azalu. Što se tiče odgovora na ovo pitanje, on je vrlo jasan. A to je praksa Božije poslanika, ali sada Što znači da nikada to kasnije, ni prije toga Resulullah, ali sad sam nije radio. Dalje, nije rekao da to i kod njega, i za njega radi. Niti je i kod ashaba to radio. A ovo je bilo posebno vezano za domu Resulullah, ali sad A njegova dova je kabul kod Allaha da učini da im se olakša azab u tome periodu, u trajanju dok se te dvije granđice ne osuši. A kada bi neki cijelu šumu posjetili pa stavili na grobove nekih, neće im to olakšati ako Allah im ne olakša. Dakle, u ovome ne ima delila za vijence, za cvijeće i tako dalje. Ko donosi cvijeće na grobove, donosi radi sebe, što mi je lijepo gledati u to cvijeće a onaj mrtvi ni to miriše, ni to vidi, ni to osjeti. Nego svoja dijela koja je uradio, a ti ako hoćeš da mu hediju i poklon dadneš, onda uzmi sadaku pa daj u ima Allaha za toga umrlog, za koji kurbana za njega, hađ obavi za njega, uzmi pa posti, ako mu je ostalo posta pa nije postio i tako dalje. Napravi neki hajrat, neki vakuf i neko dobro i namijeni u ime Allaha a za dušu toga. To ti je prihvaćeno kod Allaha, inša Allah, ako je iskreno ime Allaha. I od toga će taj umrli imat sevaba i imat poklon će mu taj dođ za sigurno. Drugo nešto nije ispravno. Šta treba čovjek kome neko prenese tuđi govor? Šta treba da učini? Kaže imam Nevevi, svako komu je bude preneseno nešto od nemimeta, od drugog go, tuđeg govora i dijela, pa mu bude rečeno taj i taj govori to i to o tebi. I radi to i to u pogledu tebe. Na njemu je, to jeste na tome kome je to rečeno i kome je to preneseno, da uradi še, šestero kao prvo da ne vjeruje tome koji mu je donio to, tu vijest. Da mu ne vjeruje u tome. Zašto? Zato što je on fatik, griješnik. A Allah nam kaže, in džaekum fatikum bi ne da im fatebejen. Ako vam dođe fatik i kakav griješnik za kakvom viješu, mi to provjerite. Dakle, nemojte mu vjerovati. A ovaj je fatik ne treba mu vjerovati. Ne smije čovjek ovdje tek se zainteresovati. A je to rekao? A šta je još bilo? Gde mi reci i tako dalje. Ne. Nego treba prvo da mu ne vjeruje. Drugo, da ga spriječi u tome govor. Da ga prekine u tome. Ne dozvoli da nastavlja dalje. Jer što više nastavlja, sve više ti ubaci u srce otrova. Pa se čuvaj toga, da ne podvedneš tome. Treba da ga posavjetuje i da mu zabrani to što radi i da mu omrzne to djelo. Treće, da prezre to njegovo djelo i ako nastavi sa tim i njega samog da prezre. Zato što uzvišeni Allah to mrzi. A ti moraš mrziti ono što Allah mrzi. I mrzi i to dijelo i toga ko to radi četvrto, da ne pomisliš u pogledu tvoga brata od koga ti je to preneseno ništa loše. Jer Kur'an kaže i nemojte zaista su neke misli i neke sumnje grije. Inne ba'da vanni ism. Neke sumnje, neka sumnjičenje su otvoreni grije peto da ga ne navedi to jeste da te ne navedi to što si već čuo što bi je preneseno da počneš ispitivati i istraživati to da li je to u stvari tako jer znači da si već prihvatio i da si se što se kaže upecao na tudicu jer vidjet ćemo u koranskom majtu u suraj Al-Hudurat da uzmišljeni kaže inne ba'da zanni ism neke sumnje su grijeh wala te džesesu i nemojte jedne druge uhoditi znači ako imaš sumnju nemoj da te sumnja navede na uhođenje a onda dalje to uhođenje da te navede na gibet i na nemimet wala javate ba'dukum ba'da i nemojte jedne druge gibetiti, ugovarati i lošo jedno drugima kazivati i Resulullah alaihissalatu wasalam kaže vidio sam većinu stanovnika dženneta siromahe jer bogatstvo u većini zavara bit i bogataša ali većinom bogatstvo zavara a vidio sam većinu stanovnika džehennema da su žene i vidio sam većinu stanovnika džehennema da su žene zašto? zato što koliko god dobre dijela uradi svojim jezikom to nažalost u dosta slučajeva pokvari. pa se kaže kada jedan od vas učini ženi cijeloga života i radi i čini dobro a onda ona od njega doživi i osjeti nešto što joj nije drago kaže nikada od tebe nikakvog dobra nisam vidjela dakle za nije će dobro to je peto Dakle, da čovjeka ne navede to što mu je preneseno, da da ispituje to, pa da nije da preguzima korak. I šesto, da nije zadovoljan sa onim što je zabranjeno i drugima. To jeste da ne prihvatiš govor toga koji ti je prednio, to pa onda ti da postaneš onaj koji prenosiš na drugi. Onaj prvi se zove nemam, a ovaj drugi se zove katat. I jedan i drugi navedeno je za njih da da neće u džennet. Neće u džennet kada budu u nazir ljudi u džennet. Ostaju nam tri pitanja. Prvo je šta treba čovjek isto da učini kada čije gibet to je sve ogovaranje drugoga. Jer smo prošli put govorili o gibetu. Ali smo ostavili ovu temu da ju potpunimo sa nemimetom. I drugo, šta to navodi čovjeka na gibet i nemimet se tako? I treće, kako da se liječi gib, od gibeta i od nemimeta? Kaže imam Njelevi Rahmetullahi Alehi, znaj da onaj počuje gibet muslimana, brata muslimana, da je dužan da to odbije. Da upozori onoga koji je ogibetio brata muslimana, oni koji nisu čuli šta je to gibet i pojedinosti o tome, neka potraži kasetu koja je snimljena o gibetu, tako da bi upotpunili ovu temu. Ako ne htjedne prestati taj koji gibeti, koji ogovara druge ili ne mimeti, ako ne stjedne prestati nakon što bude upozoren riječima, onda ga treba spriječiti rukom. A ako čovjek ne može ga spriječiti ni rukom, ni jezikom, onda će napustiti to društvo. Jer dok si u tome društvu, i tebi se piše grijeh toga. A ako čuje gibet i ogovaranje onoga koji ga poučava, onoga od koga sluša dersa. Ili gibet ogovaranje svojih roditelja. Onda je to još gori. Onda još je preće da to mora vratiti i odbaciti. Ako bi, na primjer, neko od onih koji nemaju dovoljno iluma, čuli za neku grešku od onih koji kazivaju dersove, prenose ilom i tako dalje, pa počeo te greš, greške javno iznositi i sramotiti tu osobu, ti koji si čuo dosta dobra od te osobe, dužan si to odbiti. Ili, ako bi, na primjer, neko o tvojim roditeljima nešto ružno govorio, ako, bez obzira o kome se to radilo, o tvojoj ženi, ili o nekome drugome, pa kaže, pa tvoj otac ovakav, pa tvoja majka ovakva i tako dalje, grije ti je ako ušutiš na tome. I to ne obični grijeh, već poseban grijeh. Jer imaš posebnu obavezu i dužnost prema, prema onome ko te je naučio i ilomu znanju i prema onome ko te je odgojio i ko je dao sa Allahom pomoći da odrasteš i dobiješ snagu. Prenosi se od Džabir ibn Abdullaha i Ebu Talhi radijallahu anhu. U hadisu koga prenosi Ebu Davud i Ahmeda kaže šeheh Nasiruddin al-Albani da je Hasan hadis. ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطع في موطن juhibbu fihi nusratahu. Ne ima nijednog čovjeka koji svome bratu muslimanu ne pomogne na mjestu gdje se njegov hurmet, njegova čas dotiče i njegova čas umanjuje. Ne ima nikoga kod svoga muslimana brata napusti u takvome u takvoj situaciji, a da Allah toga neće napustiti na mjestu gdje voli da bude pomognut. To jeste kada čuješ gibet nekoga u svome prisustvu, ako ne odbiješ to i ne odgovoriš na to, neka znaš da te Allah neće pomoći na mjestu gdje ti je pomoć potrebna. Upravo istom mjerom Zato što ti nisi htio pomoći svome vratu muslimanu. I isto tako, وَمَا مِنْ إِمْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا A nema ni jednog muslimana koji pomogne svoje bratu muslimanu. فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْبَتِهِ Na mjestu gdje mu se udara na čas i gdje njegova nepovredivost se dotiče illa nasarahu Allahu fi mawtin yuhib fi mawtin yuhib nusara ko pomogne svog brata na takvom mjestu Allah će tome pomoći na mjestu kada voli da bude pomognu znači isto mjerom ti se sve vraća kaže Ebu Darda radijallahu anhu u rivajetu koga prenosi Ahmed i Tirmizija u hadisu koji je hasen. A nalazi se isto u sahihu džanja Savir od Božijeg poslanika, ali i sad vaselam prenosi da je rekao men redda an irbi ahihi ko odbasi gibet ili očuva čast svoga brata muslimana رد الله عن وجهه النار يوم القيامة dakle ko odbije napad na čast muslimana Allah će odbiti džehennemsku vatru na kijametskom danu od njegovog lica dakle ako pomogne svoga brata muslimana u takvom u takvoj situaciji on nije tu prisutan a govori se o njegovoj časti dakle kada odbiješ od njegove časti ono što hoće i ono čina hoće da se okalja, neka znaš da će Allah džehennemsku vatru na kijametskom danu odbiti od tvoga lica. A ko to od nas ne bi volio i ne bi želio. Isto tako u hadisu ko, koji prenosi Esma bintu jezid Božijeg poslanika ali sato selam nalazi se u Ahmedovoj zbirci hadisa i kod taberanije a isnad, sened hadisa kod Ahmeda je Hasan. Kaže Boži poslanik, ali sad sam, men zebe an lahmi ahihi bil ghibeti, bil ghibeti, kane haqqan ala Allahi en ju'tiqahu minan nar. Ko odbije od mesa svoga brata muslimana kada on nije prisutan, kada ga gibeti, ko sačuva njegovu čast, neka zna da će Allah ga osloboditi od džehennema. Dakle, sačuvat će ga džehennemske vatre i ovaj rivajt je kao i najprošli. Šta su uzroci koji navode na gibet? Postavlja se pitanje. Kao prvo, čovjek pokušava da čovjeka naspram koga osjeća mržnju pokušava ga na taj način kazniti ili na taj način mu nanijeti štetu pokušava ono što mu je u prsima naspram toga čovjeka da, da mu bude lakše zato što ga ne može i zato što ga ne podnosi. Zatim, onaj ko želi da sebe uzdigne, a druge da ponizi. Pa spominje mahane drugih na taj način da bi ljudi rekli, e, ti si taj koji si savršeni, ti si taj koji si primjerom ljudima. I po hadisu Resulullah alaih sad sam ko kaže propadoše ljudi, taj je prvi propao. Ili po drugom shvatanju ovoga hadisa, on je taj koji ih je upropastio. Kad ne možemo mi suditi ljudima, ne ima hajera u ljudima, propadoše svi ljudi tako da je. Ne, to se ne smije. Ti to znači, kad ti kažeš ne ima hajera u njima, znači ima u tebi hajera. Ima u tebi dobra. Na jedan posredan način. Ili da se kaže taj i taj ne zna on o vjeri puno. Ili on ne shvata dobro. Ili kad govori nije riječit i tako dalje da bi se ukazalo e, ja sam taj koji sam riječit, ja sam taj koji govorim, znam govor pred ljudima i tako dalje. Zatim, da čovjek u društvu u kome se nađe odgovara mu taj govor odgovara mu to što govori odgovara tim koji su prisutni u tome društvu pa kada čuju nekoga da govori vazi pred njim kažu što je lijepo što govori što je divno ovo nikada nismo čuli kada se nađu na drugom mjestu na drugom tijelu kažu pa ne možemo mi njega i tako dalje to je Dakle, zbog društva u kome se našao, on gibeti druge da bi među njima dosegao određeni stepen i zadovoljstvo. Zatim, čovjek kada govori o nekim negativnostima u društvu, na taj način kao da sebe od toga opravdava i kaže ljudi to i to rade, ljudi to i to rade, drugim riječima mi to ne radimo. Dakle, mora se čuvati tih načina koji su neprimjetni da čovjek druge gibe čini i sebe na uzubila uzdiži. Zatim od uzroka isto tako i smijavanje sa drugima, podcjenjivanje i omalovažavanje drugih ljudi. Zatim da čovjek kada vidi nešto u društvu, pokazuje se kao da on to ne voli, ali kada se osami sam on to radi. To je vrlo, vrlo opasno među, među ljudima. Kada se govori o nečemu, on će ustati ili progovoriti i reći to ne valja, kako nije sramota toga koji to radi, ali kada se osami, možda će sam to raditi. Zašto je to radi? Da bi se pokazao opet pred ljudima da, da je on taj koji, koji ima Allaha, se srdi u ima Allaha, radi i tako dalje. Zatim, zbog hasada isto tako, ljudi gibete jedne druge ili prenose riječi. Zbog blagodati koji je nekom je neko dao, oni to ne mogu da gledaju, pa onda uzrokom hasada njihovog i zavisi, oni ogovaraju druge i prenose tuđe riječi i dijela. Zatim, isto tako od uzroka gibeta i nenimeta jeste to što ljudi pokazuju se da su da saosjećanje izražavaju prema drugima pa kažu što je ovaj tim žao mi ga što je siroma ako ti je žao što je siroma pomozi ali ne treba to govoriti među ljudima i to je pomijanje nečega što njemu nije drago ili žao mi je toga koliko se trudi da nauči ali ne ide nikako tako da je. Jer rekli smo da je gibet šta? Govoriti o drugom je istinom. Gibet je u osnovi istina. Ali šta je manjkavost toga? Prvo što se govori o onome što njemu nije drago. Ako kažeš ne istinu, onda ti ga optuži, onda je to još gore. A gibet je reći istinu one kome, one čemu vezano za njegova fizička, fizičke, psihičke osobine, za njegov imetak, za njegovu kuću, stan, za njegova kola, kad kažeš njegova kola, a ništa, razvanja, samo nas mi će mogu otići. I to je gibe, zato što si ga posredno gibetio. Tako da je govorili smo o tome, tako da se nećemo sada posebno na tome, na to vraćati. Isto tako od uzroka gibeta jeste da čovjek govori pred narodom da bi druge nasmijao, da bi drugi razveselio, i tako dalje. Kaže Resulullah, ali sam sam u hadisu koga prenosi Tirmizi, Vejlu lillazi yuhadisu bil hadisi li yudhika bihil qawme fe yekzir. Teško li onome koji govori ljudima nešto da bi ih nasmijao. Pa čak uzme i, i laže i neistinu govori. Vejlu lehu, vejlu lehu. Teško li se njemu, teško li se njemu, kaže Resulullah sallahu alaihi wa sallam. I isto od uzroka gibeta i nemineta jeste da čovjek e, za drugoga kaže da je da radi dotična djela da bi sebe opravdao da on to ne radi. Pa kaže taj i taj to radi, taj i taj to radi kao ja to ne radi. Da bi na jedan drugačiji način sebe opravdao. Ili od uzroka isto tako gibeta i nemineta što ćemo danas često naći da se približavajući se vladarima ili ljudima koji su na položaju određenom društvu, a bojeći se da će istina izaći na vidjelo, onda dođu ti ljudi munafici do tih vladara i do tih ljudi na položaju i onda ogibete toga čovjeka da bi na taj način spriječili da se, da se istina proširi. Pa to je nekada nadjevanjem raznih imena ovi su takvi, ovi su ovakvi, a oni u stvari nisu bitni, nego je bitno to što ih treba spriječiti da dava i da istina dođe do ljudi. Pa onda gibete takve prenose riječi tako da je često izmišlja se ne istina da bi se u stvari dava spriječila, da bi se istina spriječila da se ne može proširiti. Kako čovjek da se kao zadnji poglavlje ovome, kako čovjek da se sačuva gibeta i nemimeta. Prvo treba da zna kada čovjek radi ove grijehe da pada u Allahovu srđbu. Kao što smo vidjeli iz prije citiranih ajeta i hadisa. Kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله jedan od vas govori sa jednu riječ koja je od Allahovog zadovoljstva ma je zunnu en tebluga ma belevat. Ne smatra da ona od neke važnosti, da bi mogla toliko važiti, vrijediti, فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ lehu biha رِضْوَانَهُ ila يَوْمِ يَلْقَى Pa mu Allah tom riječi koju je rekao napiše i odredi svoje zadovoljstvo do, do dana dok se s njim ne sretne. I neko od vas va inne ahadekum le jetekellemu bi kelime. Isto tako kaže neku riječ min sehatidullah koja je od Allahove srđbe na je vunno en tebluga na belevat i ne osjeća da ona može dostići ono što je dostigla fe jektuvu Allahu alaihi biha sehatahu ila jeum jelka pa Allah njome upiše mu svoju srđbu do dana kada se s njim ne sastane. Ovaj hadis prenosi Tirmizija, Ibn Mađe, Malik u svom muvetau, Ahmed i drugi. Isto tako, čovjek treba da zna da će se uzeti od njegovih dobrih dijela na kijametskom danu, ko će uzeti? Onaj koga je gibetio i, i čije je riječi prenosio. Pa ako ne bude imao dobrih dijela, na njega će se prebasiti tuđa loša djela. Pa možda će mu na mizan Terezi, to jeste na vagi na kijametskom danu na kojoj će se vagati dobra i loša ljudska djela. Možda će njegova ona strana loših dijela prevagnuti upravo tim gibetom ili tim lošim dijelom koji je učinio možda će mu uzeti ono dobro dijelo koje mu je bilo neophodno da bi dobra dijela pretegla. Jer imamo tri vrste ljudi na kjametskom danu. Oni čija će dobra dijela pretegnuti. Fa emma men sekulet ma wazidu fa ulajke humul muflihun. Čija dobra dijela pretegnu, oni su spašeni, uspjeli su. وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خاسروا أنفسهم في جهنم خالدون أوني čija loša djela pretegnu, oni su sebe upropastili u džehennemu su vječno. Koja je treća vrsta ljudi? O tome nam Allah govori u posebnoj suri koja se u Kur'anu naziva El-E'raf. To su ljudi čija su dobra i loša dijela izjednačena. Nic su dobra prevagnula, nic su loša prevagnula. I mi će ostavljen jedan period tu. Džennet li je otišao u džennet, džennem li je otišao u džennem. Treba im jedno dobro djelo. Da Bog da nisu ono jedno loše uradili, pa da kada prevagne ona dobra da prevagnu djela. Kad kažeš elif lami, to su tri harfa iz Kur'ana, a za svaki harf po deset sevaba, to je trideset sevaba. Njima je jedan zelav samo treba. Kul huvalu, ali kad proučiš koliko ima tu harfova? Preko tri stotina sevaba preko 300 selaba. Nima jedan selab bio potreban. Sjeti se toga, možda ti zatreba taj selab. I nemoj se sa tim rasipati. A, jako mu ne ustreba tada, neka se čovjek sjeti da će biti dovezen pred toga koga je kibet činio, ugovarao i čije riječi i dijela predosio, pa će biti traženo od njega na danu kada mu bude neugodno, pa će biti pitan, pa će morat odgovarat, pa će biti ispitivan, a to samo po sebi je jedna vrsta azaba. Kada čovjek to zna, onda njegov jezik neće moći progovoriti ništa osim samo dobro. Jer je Allah uzvišeni tri zastora postavio jeziku. Mogao je Allah da dati jezik da bude napolju. Pa da govori bez ikakve kontrole. Ali je dao tri zastora ili tri ograde tome jeziku. Kao prva ograda jeste, jesu zubi. Jezik ne može progovoriti dok se ne otvori to. Druga jesu usne elem neđa'al lehu ajnejni valisanen ve šefetejni. Zar mu nismo dali dva oka, jezik i dvije usne. Dakle, i usne sprečavaju dok da, da jezik progovori. I treće, razum tvoj, pamet. Jer pametan ne govori ono zbog čega će se morati ljudima izvinjavati. I što će ga u nesreću odvesti. tada će čovjek paziti i misliti na svoje mahane i neće se baviti mahanama drugih ljudi. Postiđit će se Allaha kome ništa nije skriveno. Pa neće spominjati mahane drugih. U svakom slučaju treba da ljudima, muslimanima, da nalazi opravdanje i izlaze i da zna da ga Allah kontroliše i pazi. A ako čovjek kritikuje nekoga ili ogovara nekoga zbog njegovog izgleda, onda rekli smo da je to u slavi, da na taj način mahanu pripisuje stvoritelju toga. Jer ti si takav kakav jesi, nisi sebe stvorio. Allah te je stvorio. Pa kada kažeš ovaj zid je kriv, onda ne okrivljuješ zid, nego onoga koji ga je napravio. Ovaj čovjek je takav, znači ne okrivljuješ njega, nego njegovog stvoritelja koji ga je takvog, koji ga je tako stvorio. Isto tako, dužnost je čovjeka da se klone haseda, zavisti, da se pazi da ga ne odvede to što vidi blagodat drugih u zavis, u poricanje blagodati koju kod sebe ima, pa da počne druge ogovarati, prenosti njihove riječi i zavađati među, među ljudima